27 տարի առաջ ընդունվեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Արցախի բանակում մարտական պատրաստականության մարտավարաշարային պարապմունքներ են իրականացվել։ Արցախում մարտական հերթապահություն կրող անձնակազմերի ծառայությունը դարձել է առավել անվտանգ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ձանձրացել են Ադրբեջանից։ Հիշատակի միջոցառում նվիրված Արցախի հերոս Աշոտ Գուլյանի մահվան 25-րդ տարելիցին։ Հովտաշելի պատանիների բարի խումբը կազմալուծվել է։ Արցախում կանազերծման աշխատանքներին ակտիվ մասնակցում են նաև կանայք։ Մաքսիմ Մանուկյանը ճանաչվել է հունահռոմեական ըմբշամարտի աշխարհի չեմպիոն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ 27 տարի առաջ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդն ընդունեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Այն ներկայացրեց պատգամավոր Արամ Մանոկյանը։ Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության Գերագույն խորհուրդը արտահայտելով Հայաստանի ժողովրդի միասնական կամքը, դիտակցելով իր պատասխանատվությունը հայ ժողովրդի ճակատագրի առջև Համայն հայության իրձերի իրականացման եւ պատմական արդարության վերականգնման գործում ելնելով մարդու իրավունքների համընդհանուր ճանաչման սկզբունքների խնդիր դնելով ժողովրդավարական իրավական հասարակարգի ստեղծումը հրճակում է անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը վերանվանվում է Հայաստանի հանրապետություն Հռչակագրի ընդունումից շուրջ 1 տարի անց 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանում տեղի ունեցավ անկախության հանրակվե։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Բանակային նոր ուսումնաշրջանի մեկնարկային գործընթացների շրջանակում օգոստոսի 22-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանի ղեկավարությամբ Մարտական պատրաստականության մարտավարաշարային պարապմունքներ են իրականացվել բանակի վարչության եւ կառավարման մարմինների ներգրավմամբ։ Նշված միջոցառումներին ըստ գործառութային պարտականությունների մասնակցել են բաժինների եւ ծառայությունների պետերը, շտաբի վարչության սպայակազմը։ Իրականացված համալիր գործընթացների շրջանակում անցկացվել են տարաբնույթ մարզումներ, ըստ առանձին ուղությունների համապատասխան պաշտոնատար անձին հանդես են եկել զեկույցներով, ծավալվել են քննարկումներ, ճշգրտվել 2017 թվականի երկրորդ կիսամյակի խնդիրները։ Վերջում առաջիկա անելիքների վերաբերյալ մարզումներին մասնակցող զինվորականները ցուցումներ ու հանձնարարականներ են ստացել բանակի հրամանատարի կողմից։ Արցախում մարտական հերթապահություն կրող անձնակազմերի ծառայությունը դարձել է առավել անվտանգ։ Այս մասին նշել է Արցախի նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբ รา համյանը։ 2016 թվականի ապրիլյան մարտական գործողություններից հետո բազմիցս խոսվել է առաջնագծի լրակահավորման, ամրաշինական գործողությունների, վերազինման, սահմանը տեխնիկական միջոցներով ապահովման անհրաժեշտության մասին։ Հակառակորդի շարժերը դարձել են առավել կանխատեսելի, զսպող մեխանիզմները առավել արդյունավետ, ասել է նա. Ֆրանսիայի ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Գայց Մինասյանի խոսքով շատերը սպասում էին, որ Ադրբեջանն ամռանը հուլիսին եւ օգոստոսին սահմանին առավել լարվածություն կստեղծի սակայն նկատելով, որ այլևս փոխվել է միջազգային հանրության ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության վերաբերմունքը իրենց նկատմամբ, նման քայլի չդիմեցին։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանն այս ընթացքում կանաչ լույսի էր սպասում Ռուսաստանից կամ Թուրքիայից, սակայն որևէ մեկը կարևորություն չտվեց նրան, ընդառաջ չկնաց եւ տեղի չտվեց նրա կոշտիրքորոշմանը։ Կայծ Մինասյանի խոսքով ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահությունն ամեն ինչ անում է Ադրբեջանին հասկացնելու համար, որ բանակցություններից զատ հիմնախնդրի կարգավորման այլ տարբերակ չկա։ Վաղը օգոստոսի 24-ին լրանում է Արցախի հերոս Աշոտ Ղուլյանի մահվան 25-րդ տարելիցը։ Այդ կապակցությամբ այսօր Աфghanական պատերազմի Արցախի վետերանների միության եւ հերոսի անունը գրող Ստեփանակերտի համար երկու հիմնական դպրոցի համատեղ ուժերով կրթօջախում տեղի ունեցավ հիշատակի միջոցառում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Աշոտ Ղուլյանն ապրեց ընդամենը 32 գարուն, բայց կյանքն ապրած տարիների քանակով չէ չափվում ու գնահատվում։ Իր իսկ պատրաստած զենքերի փորձարկումների ժամանակ տասնյակ անգամ վիրավորվել ու բեկորներով էին լցվել մարմինը։ Ահա թե ինչու զինակից ընկերները նրան կնքել էին Ասկոլկա բեկոր մականունով, բայց արհամարելով ցավը Աշոտ Ղուլյանը շարունակում էր հետևել մարտունակ բանակ ստեղծելու եւ այն զինելու իր գաղափարին առանց խնայելու վերքերով պատած մարմինը։ Մենք ապրողներս Աշոտ Ղուլյանի ու նրա նման ուսման նվիրալների պարտավորներն ենք, հիշատակի միջոցառման բացմանն ասաց դպրոցի տնորեն Լաուրա Մարտիրոսյանը։ Այսպես պետք է գերտենք մեր ապագան։ Միայն այսպես նման հիշատակի հարգման, արժևորման, կարևորման մեծ անհրաժեշտություն իրենից ներկայացնող նման ռազմահայինասիրական միջոցառումներով մենք պետք է գերտենք մեր ապագան։ Միջոցառման հյուրերին դպրոցականները դիմավորեցին ասմունքով բեկոր, հավատա, հայրենի հողին ձուլվելուց հետո դու ավելի մոտ ես մեզ, դու մեր կողքին ես, մեզ հետ, կլինեն քեզ գոգործին հավատարիմ հայրենիքի արժանի զավակներ, իսկ ալիք սերունդները շատ երկար կշշնջան քո վեհ գործի, քո անվան մասին, Աղվանական պատերազմին Աշոտ Ղուլյանը չի մասնակցել, բայց Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերի լեգենդար առաջին վաշտը, որի հրամանատարն էր նա, ստեղծվել է Աղվանական պատերազմի մասնակիցներից կազմված Ջոկատի կորիզի հիման վրա, ասաց Աղվանական պատերազմի վետերանների միություն հասարակական կազմակերպության ղեկավարներից Արմեն Գևորքյանը։ Իսկ այսօրվա միջոցառումն էլ հարգանքի турք է սիրելի մարտական ընկերոջը։ Աշոտ Ղուլյանը մեր մարտական ընկերն է։ Մեր հերոսն է Աշոտը։ Եթե մենք մարդական ընկերներս, որ ոնց որ պետք է, ոնց որ հակն աշխատություն չդարձենք, ով պիտի տանի։ Միջոցառումն առիթ էր, որպեսզի հավաքվեին պատերազմն ու սուսի անցած զինակից ընկերները։ Ես ելել եմ 4-րդ վաշտում, ենք ելել է առաջի վաշտի կամազի։ Մուքանդիպ էլ եք Խոջալու ազատագրման ժամանակ։ Աշոտ Ուլյանը շատ խիզախ հերոս բնավորություն է եղել։ Միշտ առաջի գծումն է Դպրոցի парքի սրահում տեղի ունեցած միջոցառումը շարունակվեց կրթօջախի ակումբում ռազմամարզական մրցումների տեսքով։ Նախ տեղի ունեցավ ցուցադրական մրցում 4 մարզաձևերից, այնուհետև աշակերտներն իրենց հմտությունները չափեցին ինքնադիքի քանդում հավաքումով։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում դուրերի թողարկումն է։ Հադրութի շրջանային բուժմիավորում փակ Պաշնետիրական ընկերությունն առողջապահության նախարարության նախաձեռնությամբ կազմակերպել է բաց դռների օր։ որ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Հարցը եկացան Խադրութի բուժմիավորում Փակբաժնի դրական ընկերության տնօրեն Արա Երեմյանից, այդ արխիվ արձակվել էր Արցախի հանրապետության առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանի հրամանը, որով հանձնարարվել էր բուժմիավորման տնօրենին, ապահովելու անհրաժեշտ պայմաններ Ռուսաստանի Դաշնության առաջատար կլինիկաների ժամանակ սերտաբան, մանկաբույժ եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության առողջապահության նախարարության հանրապետական բժշկական կենտրոն Փակբաժնի դրական ընկերության ակնաբույժ մասնագետների կողմից հիվանդների ընդունելիությունը եւ խորհրդատվությունը կազմակերպելու նպատակով։ Միջոցառման մասին բնակչության նախորդ տեղեկացել էր եւ պատահական չէր, որ բավարար քանակի հիվանդներ էին ներկայացել բուժմիավորում։ Առանձնացված կաբինետներում սկսվեց հիվանդների ընդունելությունը։ Բուժմիավորման աշխատանքներին ավելի մոտիկից ծանոթանալու եւ առաջ եկած խնդիրները լուծելու նպատակով բուժմիավորում էր եկել առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը եւ նախարարության աշխատակազմի պատասխանատունները նախարարը նշեց, որ նման միջոցառումների կազմակերպումը շրջանային բուժմիավորներում շատ կարևոր է, քանի որ այսօր դեռևս զգացում է ինչպես մասնագետ բժիշկների, այնպես էլ բժշկական սարքավորումների պակաս շրջանային բուժմիավորներում։ Ոստի բնակության լայն զարգացներին տեղերում հետազոտման եւ բժշկական օգնություն ցույց տալու նպատակով նման միջոցառումները հաճախ կկազմակերպեն շրջաններում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հովտաշենի պատանիների բարի խումբը ակտիվ մասնակցություն էր ունենում շրջանային բոլոր միջոցառումներին ընդ որում հաճախակի էլ տուն էին վերադառնում հանդիսատեսի անկեղծ ու ջերմ գովասանքին արժանացած։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Մասնագիտության բուսկուր Հայկուր Խաչատրյանը Երևանի Պարիպետական համույթի սաներից է։ Տարիներ առաջ տեղափոխվել է Մարտակերտի շրջանի Հովտաշեն գյուղ, որտեղ էլ բացի մասնագիտական աշխատանքից իր ձեռքն է վերցրել գյուղի պատանիների պարուսուցման գործը եւ կարճ ժամանակում կարողացել է խոսել ձեռքբերումների մասին։ Ամենակարևոր ձեռքբերումը երիտասարդ պարուսուցը համարում է ազգագրական պարերի քարոզը գյուղում։ Մոտ 60 սաներու խումբը գործել է մի քանի տարի, հետո այն կազմալուծվել է, ինչի մասին ափսոսանքով է խոսում երիտասարդ պարուսուցը ազդեցություն։ Շատ ափսոսում եմ, որ ներկապահեն խումբը չկա։ Հովտաշենում շատ են շնորհաշատ երեխաները։ Համենայն դեպս այսպես է վստահեցնում Բուշկուր Պարոսույցը։ Ընդորում Հասմիկը հիշեցնում են նաև, որ խմբի գործունեությունը նպաստել է, որ երեխաներից ոմանք կողմնորոշվեն իրենց մասնագիտության ընտրության հարցում։ Ունեմ ավարտած շատ աշակերտներ, որ ավարտել են Ստեփանակերտի բարիպետականը։ Թե ինչու է դադարել խմբի գործունեությունը, Պարուսույցը հպանցիկ է անդրադառնում հարցին տասնյակ տարիներ աշխատել ենք։ Ուղղակի հանգամանքների բերմով էլ արդեն չի շարունակվում։ Կան շատ պատճառաբանություններ, որ չկարողացանք էլ շարունակել։ Նորից խումբը բացելու ու բարը երիտասարդների առօրյայի մի մասը դարձնելու, ինչպես նաև դրանով իսկ գյուղի կյանքին որոշակի հետաքրքրություն տալու իղձը դեռևս ապրում է երիտասարդ վարուսույցի մոտ։ Ըստ ամենայնի սպասում է, որ մեկ օգնության ձեռք մեկնի գեղեցիկ նպատակ իրականացնելու համար շատ կուզեի լիներ այդպիսի մի հնարավորություն բարային հագուստների տրամադրել երեխաներին, ասենք տրանսպորտի հարցներ, ինչ որ մի բան ավելի առօրյան զարգացնելու, որտեղ երիտասարդությունը այստեղ շատ զարգացած են, շատ։ Երեխաները ավելի շատ լավ առաջ կարող են գնալ։ Ուղղակի հանգամանքների բերումով կան շատ պատճառաբանություններ, որ չկարողացանք շարունակել։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Տողյուղում մելիքական ապարանքի տարածքում սեպտեմբերի 16-ին տեղի է ունենալու Արցախյան գինու 4-րդ փառատոնը, որն իր հարկի տակ ընդունելու է տասնյակ գինեգործների Արցախից ու Հայաստանից։ Արցախյան գինու փառատոնն ամենամյա խոշոր միջոցառում է, որի կազմակերպումը նպատակ է հետապնդում խթանել իրադարձային туриզմն Արցախում, հանրահրճակել Արցախի հարավային զբոսաշրջային երթուղին, ստեղծել հատուկ հարթակ Արցախի ու Հայաստանի գինեգործների համար։ Ամեն տարի ավելի քան 2000 հյուրեր Արցախից, Հայաստանից ու արտերկրից այցելում են փառատոնը, համտեսելու հայկական լավագույն գինիները, ծանոթանալու տեղական մշակույթին ու շփվելու տեղացիների հետ։ Հալոտրաստ բրիտանական կազմակերպությունն Արցախում ականաձերծման աշխատանքների կատարում 2000 թվականից ի վեր։ Հալոտրաստում աշխատում են նաև կին սակրավորներ։ Առաջին խումբը ստեղծվել է 2015 թվականին Խաշաթաղի շրջանի Կարեգա գյուղից։ Այժմ կա 3 այդպիսի խումբ, որտեղ կանանց թիվը գերակշռում է եւ կփորձեն մինչեւ մյուս տարվա վերջը նրանց թիվն ավելացնել, ասել է Արցախում կազմակերպության տարածաշրջանային ղեկավար Աշ Ոդին։ Համահայկական խորհուրդն անհրաժեշտություն է եւ անհետաձգելի հրամայական։ Հայաստան Սփյուռք համաժողովներն ունեն հետևողականություն եւ թեմաների եւ կառուցակարգային խնդիրների եւ մասնակիցների եւ հետապնդած նպատակների առումով։ Հետոսետե ձևավորվում է pedagogan տանիքի տակ համախմբող գազམ་ակերպ հայության ներկայացուցչական դրույթը, որը հանգելու է նոր կառուցակարգի։ Կարծում եմ, Այս համաժողովը ևս կազմելու է հետևողական ռազմավարական շղթակի մեկ կարևոր օղակը։ Անդրադառնալով սեպտեմբերին կայանալիք Հայաստան Սփյուռք համահայկական համաժողովին նշել է Լիբանանի ազդակորաթերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Կանդահարյանը եւ հավելել, որ մասնակիցների թիվը, զեկույցների մասնագիտական որակը, տարբեր գերատեսչությունների ներգրավումը ցույց են տալիս, որ անցումային շրջափուլի շեմին ենք, իբրև համահայկական հարթություն եւ հայկական աշխարհ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության բարգարարական շարասյունը բարեհաջող հասել է Վրաստանի Սամսխե ջավախ երկրամաս, ստանալով համապատասխան առաջադրանք եւ իրենց հատկացված տեղամասում իրականացնելով հետախուզություն հայ հրշեջ փրկարարները ձեռնամուխ են եղել հրդեհաշիջման աշխատանքներին Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 20-ին հրդեհ է բռնկվել Վրաստանում Բորժոմի Խարագաուլի ազգային արկելոցի տարածքում եւ Վրաստանի իշխանություններն օգնության հայտ են ներկայացրել միջազգային հանրությանը Բորժոմում բռնկված անտարային հրդեհի մարման աջակցելու խնդրանքով։ Մարզասերների համար Փարիզում ավարտվող խունահռոմեական ամշամարտի աշխարհի առաջնության 80 կիլոգրամ քաշային կարգի եզրափակչում Մաքսիմ Մանուկյանը գոտեմարտեց այս տարվա Եվրոպայի փոխ-չեմպիոն Բելարուսը ներկայացնող ազգությամբ լեզգի Ռադիկ Գուլիևի հետ։ Մաքսիմանուկյանը հաղթեց 5-0 հաշվով եւ առաջին անգամ իր մարզական կարիերայում ճանաչվեց աշխարհի չեմպիոն։ Հիշեցնենք, որ Մանուկյանը կիսաեզրափակչում տպավորիչ հաղթանակ էր տարել վրացի Զուրաբի Դատունաշվիլիի նկատմամբ 1 րոպե 55 վայրկյանում 7-0 հաշվով։ Բրոնզկամարտի Հայաստանի պատվիրակությունը հավաքականի գլխավոր մարզիչ Դավիթ Թորոսյանի գլխավորությամբ ժամանել է Գերմանիայի Համբուրգ քաղաք, որտեղ կանալու է բրոնզկամարտի աշխարհի առաջնությունը։ Վաղը տեղի է ունենալու մրցաշարի վիճակահանությունը, իսկ օգոստոսի 25-ից կմեկնարկեն մենամարտերը։ Հիշեցնենք, որ աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու իրավունք էին ստացել 60 կիլոգրամ քաշային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 Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 17-ից 21, ցերեկը 28-ից 33 աստիճան։ Տակություն։